Mano, o DJ vai logo falar pra tu, tá? Tu tá no Elipa, tá? No Elipa tem de montão, não falta. Tu quer maconha, nós tem. Tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Tu quer bala, nós tem. Mano, o DJ tá te comendo e não fala pra ninguém. Tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Mano, aqui no Elipa, tu vai ter que dar se tu brotar aqui no Elipa, tu vai ter que dar o mano DJ e eu que hoje vai botar o mano DJ e eu que hoje vai botar, eu vou botar, eu vou botar na onda da bala, eu vou botar, eu vou botar na onda da bala nessas putinhas cachorra, nessas putinhas safada, eu vou botar botar na onda da bala. vou botar, botar na onda da bala. Tá ligado? Ele sai com aquela novinha lá aí. Dá umas perdidas, fala pra nós que não tá, mas nós tá ligado. Aí, mano, DJ. maconha nós tem, tu quer bala nós tem. Tu quer maconha nós tem, tu quer bala nós tem. Mano, o DJ tá te comendo e não fala pra ninguém. Pra, pra ninguém, tu quer bala nós tem, quer maconha nós tem, tu quer bala nós tem, quer maconha nós tem. aqui no Elipa, tu vai ter que dar se tu brotar aqui no Elipa, tu vai ter que dar o mano DJ e eu que hoje vai botar o mano DJ e eu que hoje vai botar, eu vou botar, eu vou botar na onda da bala, eu vou botar, eu vou botar na onda da bala nessas putinhas cachorra, nessas putinhas safada, eu vou botar botar na onda da bala. Eu vou botar, botar na onda da bala. Tá ligado? Ele sai com aquela novinha lá e dá umas perdidas. Fala pra nós que não tava, tá, nós tá ligado. Aí, mano, é DJ.